<clears throat> večeras ako Bog nastavljamo govoriti na započetu već temu, odnosno započeto ime, prošli put nismo uspjeli dovršiti. A ime koje smo prošli put navodili, vrata Ahit. El? Nisam bio je nešto drugo. El barru je jedno od Allahovi lijepih veličanstvenih imena koje se navodi na nekoliko mjesta u Kur'anu, je tako Hakim? Na koliko se mjesta nalazi Allahov te bareke ime El barru Jedan put. U kojoj suri? Sura Tur u koje majete? To je najlakši dokaz, zato što se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu. U 28. majetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innehu huval berru rahim Zaista Allah dželle vala el berru rahim dobročinitelj milostivi i u prošlom predavanju smo govorili o značenjima u jeziku, šta su kazali naši učenjaci po pitanju kada se odnosi Allaha Đelevala, otpočeli smo sa spominjanjem plodova spoznaje ovog veličanstvenog imena. Zaista, toliko plodova znači proizilazi iz spoznaje ovog veličanstvenog imena da i ne možemo pobrojati da još imamo nekoliko halki. Dobročinstvo. Ivan Kurtub je rekao šta? El berru je riječ sveobuhvatnog značenja koja obuhvata šta? Svaku vrstu hajra. E sad zamislite, El Berru Rahim, koji je dobročinite koliko plodova proizilazi svega toga. Na svaku vrstu hajra ta riječ El Bir obuhvata. El Bir dobročinstvo obuhvata. Večeras nastavljamo pa kažemo jedan od ili e, jedan od plodova spoznaje veličanstvenog imena El, e, Berru jeste, draga braćo, da je Allah subhanahu wa ta'ala i svoje neizmijene dobrote i svoje neizmijene milosti spustio i objavio vjeru koja je jedna vjera za sve one koji se pojavili u vremenu poslanika alaih salatu pa do sudnjeg dana i nakon poslanika sallallahu alaihi wasalam vjeru islam i obavezao odnosno obaveznim učinio svakog onoga koji čuje za vjerovjesnika Muhammeda ali salatu wasalam da ga slijedi a tu vjeru koju je Allah vala spustio preko svoga poslanika Muhammeda ali salatu wasalam je mu učinio i svoje neizmjene milosti i svoje neizmjerne dobrote i dobročinjstva prema stvorenjima vjeru koju je Allah vala spustio vjeru koju on subhanahu wa ta'ala odabrao, vjeru sa kojom je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da bude jedina ispravna vjera koja je e, prihvatljiva i primjena kod njega subhanahu wa ta'ala je lahka, nije teška. Propisi koje Allah dželavala je naveo u Kur'anu i sunatu poslanika sallahu alihi wasalam su lahki, prihvatljivi. Zbog čega? Zato što je on subhanahu wa ta'ala naš gospodar, stvoritelj stvorenja i znao je šta nama odgovara šta možemo podnijeti. Znao je naše mogućnosti, pa je ovu vjeru tako mi učinio. Lahkom, prihvatljivom. Allah dželevala kaže u suri Al-Hajj 78. ajetu وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ U vjeri koju vam je objavio, ništa teškim nije učinio. Ništa teškim nije učinio. Tako, draga braćo, danas kada čujemo mnoge šubhe koje ubacuju neprijatelji Islama, neznalice koji ne poznaju Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru pokušavaju da otežaju ummetu da ukažu da je ova vjera teška da se ne može podnijeti da je ne može sprovoditi u svakodnevnom životu što nije tačno jer Allah želevala na mnogo mjesta u Kur'anu ukazuje da propise koje bi objavio da su oni lahki, prihvatljivi i da ništa u ovoj vjeri nije učinio teškim što znači kada te obavezao stvoritelj stvorenja Allah želevala na pet dnevnih namaza znao je tvoju mogućnost i tvoju sposobnost da ih možeš podnijeti. Kad je obavezao mjesec dana posta, znao je da stvorenja mogu to podnijeti. Kada je propisao hađ, znao je da će među njima biti imućni koji će skupiti novca dovoljno i tako se zaputi da obiđu sve ta mjesta u ime Allaha subhanahu wa ta'ala kada je objavio zekat i propise zekata, znao je da će ljudi umetu poslanika sallahu alijih veseleme, oni koji su obavezni da izdvajaju svoga imetka, imati dovoljno da, iz, e, da izdvoji taj dio obaveznog zekata u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto tako je znao da će umetu poslanika sallahu alijih veseleme biti oni koji će dobrovoljno udjeljivati, pa makar to bila jedna hurma na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, kako kaže poslanik u sahih e, Buhari, da čovjek kada udjeli nešto na Allahom te barek ve ta'ala putu, to Allah prihvati svojom desnicom svojom desnicom pa se to u njegovom tebare kevetala milostivom dlanu uvećava, uvećava, uvećava, pa kaže jedna hurma, toliko će se uvećavati dok ne postane poput džebela, poput brda. Allahu Jednu hurmu na Allahom te kevetala putu. I to je dobročinstvo i to je dobro djelo. Jer smo kazali sve obuhvatnog značenja, sve što mislimo, sve što vidimo da je dobro, sa čim je Allah dželevala zadovoljan, to je za koje će čovjek biti, čovjek biti nagrađen. Tako da vidimo da ova vjera, draga braćo, je vrlo lahka, jednostavna i do u njoj Allah vala ništa nije učinio teškim. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri ide u šestom ajetu Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj. Allah vala ne želi da poteškoću imate, ne želi da vam oteža. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Walakin yuridu li ali on želi subhanahu wa ta'ala svojim propisima koji objavljuje da vas očisti. Da vas očisti, ahi, jer svako dobročinstvo koje čini, svaki propis koji sprovodiš, koji tjela dželevala naredio, on ti briše grijehe. Podiže ti da ređe kod Allaha subhanahu wa ta'ala preko tih dijela, preko ovih dobrih dijela dobročinstva se približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno umiljavaš se svome gospodaru, jer krajnji cilj, odnosno tvoj glavni cilj i najveća stvar koja očekuje svakog iskrenog groba, vidjet ćemo, znači, koja proizilazi iz svega ovoga, jeste džennet koji je obećan vjernicima. Zatim kaže, da vas očisti i da blagodati svoje u potpuni prema vama, pa kaže Allah šanu, la'allekum teškurun kako biste bili zahvalni, kako biste Allahu dželdavala se zahvaljivali, ahi, sve što si uradio, sve što su mogućnosti da uradiš, ili da pomogneš i metkom, ili da radiš neku, neki ibadet, vidjet ćemo znači da je ihsan obuhvata dobročinstvo prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema robovima, prema stvorenjima. Sve što učiniš, la'alekum teškurun, da se zahvaljujete što vas je on subhanahu wa ta'ala uputio, on vas je nadahnuo. Nisah i sam od sebe došao do ideje da pomogneš nekoga. Nego Allah on ti je želio dobro želio ti je dobro. Allah Đelešanuhu je stvoritelj tebe i tvojih dijela. Sve što činiš, Allah je stvoritelj svega toga. Razumijete? Sve što uradiš, pa si vidio su radi neki zahvaljuj Allahu subhanahu wa ta'ala što te uputi na taj put. Da budeš od onih koje Allah Đelešanuhu voli, inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah voli dobročinitelj u svakom pogledu. Dobročinitelj je koji obavlja namaz. Dobročinitelj je onaj koji posti i dobrovoljni i obavezni post dobročiniti onaj koji djeljuje, dobročiniti onaj koji izgovara lijepe riječi, upućuje lijepe riječi, poziva na hajr, onaj koji naređuje na dobro, odvraća od zla, sve, sve te postupke, s, odnosno sva ta djela su u okviru dobročinstva, u okviru dobročinstva, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala takve voli. Razumijete? zato čovjek zahvaljuje i od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljuju u svakom pogledu, na svakom hajru koji doživljavaju i koji imaju, znači, koji imaju pri sebi. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Bekare u 185. ajetu juridu Allahu bikumu ljusr. Allah vala želi da vam olakša. Allah subhanahu wa ta'ala želi da vam olakša. Zatim kaže vala juridu bikumu ljusr. A ne želi da imate poteškoću. On subhanahu wa ta'ala želi da imamo poteškoće u ibadetima koje mi znači e, činimo, odnosno radimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala koju je naredio. Svi ti ibadeti su da Allaha subhanahu wa ta'ala jusr, olakšica. I nisu usr, nisu poteškoća, nisu teški, osim onima čija su srca zapečećena, čija su srca bolesna i vidjet ćemo od podova spoznaje ovog velikog imena El Barru Rahim dragi brate, da ulijeva u tvoje srce sigurnost, smirenost, rahatluk, sreću, uživanje i dunjaluka i ahireta i onog berzah. Sve tri stvari obuhvataju. Sreću na dunjaluku i uživanje na dunjaluku. Sreću i zadovoljstvo i naim u kaburu. Zatim sreću, uživanje i blagostanje ahireta. To je rezultat i velika nagrada Allaha subhanahu wa ta'ala svakom onome koji je dobročinitelj. Svakom onome koji spada u ebrar. Čestite Allahove te bareke wa ta'ala robove. Zatim od plodova spoznaje ovog velikog veličanstvenog Allahovog te bareke wa ta'ala imena jeste da Allah vala neizmjerno nagrađuje. Pa čak i za najmanju stvar, za najmanje djelo koje učiniš, tako da mi ne, ne, ne smatramo djela znači malim ako dođe neko i damo mu pola hurme. Ako damo nekome pet feninga, fening jedan, to su velika djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sad smo naveli Hadisi sahih po pitanju hurme. Sve znači od dobročinstva i lijepa riječ koju učiniš, ah i Allah žele vala i nagrađuje. Subhanallah, koliko činimo e, postupaka sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan, dijela, ali isto tako nam je Allah otvorio ta vrata dobra i vrata hajra, da je od njegovog dobročinstva prema stvorenjima, da te neće nagrad za jedno dobro djelo jednim savapom. Razumijete? Nego i svoje neizmjene dobrote i milosti prema robovima za jedno dobro djelo Allah želevala nagrađuje deset puta pa do 700 puta pa i više od toga kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alihi vseleme. A s druge strane, za jedno loše djelo koje učiniš šahi, bilo kako da je loše djelo, bit ćeš kažnjen, ako te bude Allah htio, to djelo, onoliko koliko je to djelo, znači krupno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A kad pogledamo ponovo, znači, u hadise poslanika i u vjeru sa kojom je došao al, a, poslanik sa Allahu alijih vidjet ćemo da Allah ne kažnjava za svako učinjeno nedjelo. Zlo djelo. Svako loše djelo Allah ne kažnjava. Niti požurije i to prošli put smo pojasnili. Prošli put smo navodili od podova imena, spoznaje ovoga imena, da Allah Đelešan ne požurije sa kažnjavanjem svakoga onoga koji čini, znači, grijeh, prema Allahu te bareke te bareke vetala. Ne požurije, daje mogućnost, daje vrijeme, daje ti šansu da mu se, da mu se vratiš. Pa čak od njegove neizmjene dobrote prema stvorenjima da tvoj nije tahi, tvoju namjeru, ako je dobra Allah dželevala nagrađuje. Ništa nisu radio suhano. Samo si moj ideju, samo si moj nijet. I bio si spriječen da ostvariš taj, taj nijet, Allah dželešanu te nagrađuje. S druge strane, Allah te neće kazati ako si imao zlo, e, zle misli, ružne misli. Razumijete? Ne kažnjava. Pa kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, a an ibn Abbas radijallahu anhuma, an nebi sallallahu alihi vseleme, fima jervi an rabbihi azzavodžel, hadis i hadis kuci, kako Allahu poslanik prenosi od Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala, kal, Inna Allahe ketebe hasenati Allah subhanahu wa ta'ala je propisao i dobra i loša djela. Propisao, odredio, znači odavno, prije stvaranja, prije stvaranja nebesa i zemlje. Allah Đelešanu je propisao i dobra i loša, loša djela. Zatim kaže, thumme bejjene dalik, Zatim je, zatim je to pojasnio. Allah Đelešanu je ukazuje šta je dobro, šta je loše. Mi smo ti koji idemo jednom stranom ili drugom stranom Mi smo ti koji činimo dobročinstvo ili ove ružne, ružne postupke. Pojašeni su od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i strane poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam. Pa kaže poslanik, فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَ Ko na nijeti da uradi lo, dobro djelo, pa bude spriječen, ne uradi ga, Allah Đelešanuhu mu upiše dobro djelo. upiše mu dobro djelo kamile. U potpuno, potpuno dobro djelo, kao da si ga uradio, Znači ne neka vrijednost za koju ćeš biti najna, nego u potpunosti ti upiše to dobro djelo kao da si, kao da si ga uradio. Zatim kaže poslanik sallallahu fa in huwa biha fa amilaha katabaha Allahu lahu indahu Ako ga nanijeti i nam, e, namjerava uraditi, pa ga uradi. Znači dođe ti misao za nekim dobrim djelom, nanijetio si ga, pa si ga i uradio. Allah Đelešanu te nagradi, kaže, za to dobro djelo deset, puta. Ila sebe mijatin dir. Do sedamsto puta. Do sedamsto puta. Zatim kaže poslanik, ila ed'afin kathira. još mnogo više od toga. Samo Allah zna. Znači nije do sedamsto puta, nego više od toga Što se vraća sad na mene i na tebe i kad radimo dobro djelo. Koliko si iskren, koliko si se unio, koliko si ga upotpunio, koliko, koliko si ga usavršio od strane, znači sebe, toliko ćeš i biti nagrađen kod uzvišenog Allaha te bareke, te bareke vetala. I ovo je dobročinstva Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove dobrote i milosti prema stvorenjima. S druge strane, pogledajte nastavak hadisa poslanika sallahu alihi wasallam وَمَنْ هَمَ بِسَئِيَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا a onaj ko namjerava uraditi neko loše djelo, pa ga zatim ne uradi, ketebah Allahu lehu indehu hasaneten kamire. Allah za to loše djelo, ne samo što ti ga nije opisao, nego te nagradi, jahi, dati dobro djelo. Za lošu misao, koju si bio naumio uraditi, nanijetio si. I ovdje kad se kaže hem, misli se na azimu, azeme, čvrstu odluku da doneseš, uradiš dobro djelo ili loše djelo zatim ne uradiš, zatim ne uradiš, kaže poslanik sallahu alihi veseleme, za tu lošu misao, te Allah Đelešanu nagradi sa jednim dobrim, jednim dobrim djelom. Pa kaže, fa inu huve heme biha, fa Allahu lehu vahide. A ako, nam, na, ako bude naumio, ako bude želio da uradi to loše djelo, zatim ga i učini, Allah Đelešanu upiše samo jedno loše djelo. Allahu Razumijete? Ako ga ostaviš, Allah ti ga zamijeni dobrim djelom. A ako ga učiniš, upiše ti ga samo kao jedno, kao jedno loše djelo. To je za lošu misao. A zamislite kakva je stvar za dobro, za dobro djelo koje čovjek e, pokuša znači da uradi. I ovaj hadis bježi Buharija. U drugom rivajetu, kod imam Buharija, o, znači o ovom hemu, o namjeri, u ratu činjaci puno su govorili na tu temu. Ovaj drugi hadis pojašava prvi. Kaže, Isto tako ne bi Hurere radi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا kada poželi moj rob kaže Allah Đelešanuhu en ja'mele sejie da uradi neko loše djelo fela buha ali ovdje Allah Đelešanuhu pojašnjava pa kaže nemojte mu ga zapisivati što znači zapisivanje koje je spomenuto u prvom hadisu ne zapisuje ga Allah subhanahu wa ta'ala, nego melecima naređuje da ga zapišu. Da ga zapišu. Ovaj drugi hadis pojašnjava prvi. Pa kaže, naredi melecima da ga ne zapisuju. Do kada hatta meleha Sve dok ga ne uradi. Razumijete? Znači, meleci imaju znanje o tvom dijelu. Učinjaci kažu da im Mela Đelevala omogućio to jedan znači kao jedan govor, drugi govor, da oni imaju znači uvida u tvoje srce kako fekcera, razumijete, što se prolazi od, od ideja, misli i svega toga. Pa, znači, kada Naomi kaže Allah Đelešanu, zapiš, e, nemojte zapisivati sve dok ga ne uradi, pa nastavak u hadisu kaže fe in amileha fektubuha misliha. A ako ono što je naumio namjerava urati i učini, onda upište samo kao, kao jedno loše, jedno loše djelo. وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِ I ovo je sada ono što će biti nagrada u ovom prvom hadisu poslanika sallallahu alaihi sallame. A ako ga ostavi, isključivo min eđli, radi mene. U ime mene, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, kažu učinjaci, straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, naum je sahi da uradiš neko loše djelo, zatim si se sjetio veličine Allaha subhanahu wa ta'ala, sjetio se njegove kazne, sjetio si se njegove nagrade, kako će nagraditi one koji znači izvršavaju njegove naredbe i čuvaju se njegovi zabrana, tek tada će ti to loše djelo biti upisano kao, kao dobro djelo. I kaže poslanik sallallahu وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ فَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَ Upišite mu ga kao dobro djelo. Nije tek tako, ah i ti se naumi nešto raditi, nauzubila je nešto od loših stvari, i onda prošli put smo navodili taj primjer. Pa si bio spriječen sebevom roditelja, komšije, prijatelja, nečim, znači si bio spriječen, ali si namiravao to raditi. Pa si kazao, oh, što su mi sad došli, ja bio na ome izaći, to je to učinio. Razumijete? Sve si učinio da izvršiš to djelo, ali si slučajno spriječen nečim i nisu radio. Imaš upisano loše djelo kao da si ga uradio. Kao da si ga uradio. Tako učinjaci pojašnjava ove hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali, kada ti odlučiš uradiš neko loše djelo, pa se sjetiš Allahove veličine, straha od njegove kazne i radi Allaha ga ostaviš, to, iako nisi učinio, Allah ti ga upiše kao dobro djelo, iako ti je bio na početku, znači kao loše djelo. Pa nastavlja poslanik pa kaže وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَ A ako bude namjeravao da učini kako dobro djelo, vi mu ga upišite, iako ga ne uradi, kao, kao dobro djelo. Nije rekao nemojte mu psivati, nego ga vi upišite kao dobro, kao dobro djelo, iako ga ne uradi. Pa kaže, fa in amileha faktubuha lehu bi ašrijam thaliha ila A ako ga učini, upišite mu ga kao deset dobrih dijela, pa do sedamsto dobrih dijela. Pa do sedamsto dobrih dijela. Oba dva hadisa bilježi, znači imam Buhari i mnogo hadisa ima koji tumače i pojašnjava ove hadisa. Nama nije cilj, znači da tefsino pojašnjava ove hadise, nego da ukažemo na Allahu te bareke neizmjenu dobrotu prema svojim robovima, njegovu nagradu kada nagrađuje i njegovo kažnjavanje kada kažnjava. Razumijete? Za jedno loše djelo, kada čovjek učini, Allah Žešan piše samo jedno loše djelo, jedno dobro do deset, od do sedamsto pa i više, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, znači dobrih, dobrih djela. Zato čovjek radi sve što može učiniti, sve što može uraditi od dobrih djela, ništa ne propušta, ništa ne ostavlja, nego se takmiči da on bude taj koji će ga učiniti. Razumijete? Zbog ovih velikih nagrada od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, niko neće znati veličinu svega toga dok ne dođe šahi na sunji dan, na jomel qiyame, kada budeš ugledao i kada se bude ukazalo ono što si činio, nekom da Allah Đelešanu sačuva, će biti predočena dobra djela poput brda, pa će je Allah Đelešanu pretvoriti u prašu. Nije bio iskren. Nije bio iskren, iako je radio puno dobrih djela našim očima. Mi ga vidimo, znači da je radio. Međutim, kaže poslanik onog je psovao, onog je vrijeđao, razumijete? Danas koliko čovjek može da uništi svoja dobra djela nije svjestan i zaboravlja ove prijetnje velike stvari od strane poslanika Allahu alijih Iako radi puno dobrih djela, ali jedna riječ, ah, ti može upropastiti ta dobra djela. Jedno vrijeđanje, jedna psovka, posebno znači braće, braće muslimana. Zatim od, a od podova spoznaje ovog veličanstvenog imena jeste da su vrata teube otvorena uvijek. I danju i noću. Dok ti smrt ne dođe. Uvijek su vrata teube pokajanja otvorena. Svakom onome koji hoće da se pokaji. To je opet iz Allahove subhanahu ta'ala neizmjene dobrote, njegove milosti i dobročinstva koje iskazuje, koje ukazuje stvorenjima. Može kazniti u jednom trenutku, u jednom, znači, treptaj oka i brže od toga, Allah subhanahu wa ta'ala vrata tebe otvara i poziva i danju i noću svakog onoga koji je učinio grijeh da mu se vrati, da mu se, da mu se pokaje. Zatim Allah Đelešanuhu opet voli one koji se kaju, subhanala. Znači, do ovog trena griješi, psuje, vrijeđa, udara na svetosti dina i poslanika i svega onoga sa čim je došao, zatim se pokaje, Allah Đelešanuhu kaže, inna Allahe yuhibbu tawabin. Allah Đelešanu voli oni koji se kaju. I ne samo to, u drugom hadisu Buharije kaže poslanik Allahu alihi vseleme Allah se raduje ubi roba kada mu se pokaje. Allah mu se raduje, Allah to iščekuje, očekuje od tebe. Nije ti učinio vjeru teškom, učinio je lahkom, razumijete? Ali čovjek na sve se šetan, stramputica odlazi i korača zavodom a sve dok korača, sve dok si živ, imaš mogućnost da se vratiš. A kada se vratiš Allahu Đelešanu, on se obraduje tome. Obraduje se tom postupku, tvojoj teobi. Zatim Allah Đelešanu te zavoli i voli svakog onoga koji kaje i koji se njemu subhanahu, subhanahu wa ta'ala vraća. Allah Đelešanu kaže u suri Zumer u 53. ajetu Kul ja ibadi allazine esrefu ala anfusihim La taqnetu mi rahmetillah. Reci o robovi moji, svi oni koji ste se ogriješili prema sebi, nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Pogledajte vrata milosti Allaha te bare Svi oni koji su ogriješili, ovo obuhvata sve grije, sve što čovjek radi. Znači sve najgore stvari, sve vrste kufra, sve vrste širka, sve vrste velikih grijeha i mali, sve, sve, sve. Svi koji se osjećaju da su izgubljeni, da su pali u očaj, da su izgubili svaku nadu, da nema spasa zbog te količine velike tih grijeha, kaže Allah Đelešan, nemoj da gubiš nadu. Subhana, daje. E, Allah Đelešan te motiviše da mu se vratiš. te se vratiš. Ukazuje da će ono prosti svakomu se vratiš, kažeš Bože moj, sve što sam činio, od svega toga se kajem i želim da budem pravi istinski vjernik. I to opet pogledajte iz neizmjene milosti, dobročinstva, dobrote Allah subhanahu wa ta'ala prema čovječanstvu i stvorenjima. Zatim kaže Inna Allahe jagufiru dhunube džemija Potvrđuje Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji oprašta sve grije Niko drugi Ah ja ti slični peti i deveti, niko ne može oprostiti grijehe. Allah Đelešan oprašta grijehe sve. Samo mu se vrati, samo stani, odluči, zavapi, dozovi Allaha subhanahu wa ta'ala sve što ima, sve što si činio, Allah on će te oprostiti. Innehu, potvrđuje, innehu al gafurur rahim. On je jedini koji sve grijehe prašta i koji je milostiv. Sve, el gafur, Znači mnoštvo grijeha, koliko god da radiš, on ti i oprašta i prikriva, sakriva, govorili su imenu <clears throat> Allaha subhanahu wa ta'ala gafir, gafur, gafar, da je onaj koji mnogo prašta i mnogo prekriva, sakriva grijeh ostvorenja, ahi. Niko ne zna šta ti radiš toku dana, toku noć, ti znaš. Ti znaš i tvoj gospodar zna, ali je sakrio stvorenja i tako će i sakriti na ahiretu. I na ahiretu, kada čovjeku se prikažu, ukažu sve ono što je činio, kada izgubi nadu da će biti izgubljen zbog mnoštva što je činio, Allah će mu kazati, prije toga će prekrivač da padne preko njega, da ga sakri od pogleda stvorenja sudnjem danu, neće da ga osramoti, nego sakriva, kaže, kao što sam ti i na dunjalku sakrio, od pogleda stvorenja, <clears throat> danas ti kaže oprašta, a da niko neće znati što je on činio. Allah Đelešanu koji prikriva i sakriva naše postupke od Zamislite da se razotkriju naši postupci da svi vidimo šta ko čini. Aj, ah, ko bi s kim razgovarao, ko bi kome pružao ruku, ko bi koga zijaretio, ko bi koga poštovao, znači nema nikog, ne postoji čovjek da ne griješi, neko više, neko manje, razumijete, samo su, znači tu neko više, neko manje, a svi griješimo. I kada bi se razotkrili moji grijesi prema, ahi, svi pobjegli. Razumijete, kao što su kazali, kada bi grijesi imali miris, niko nam se ne mogao približiti niko nam se ne mogao približiti našeg smrada. Tako da se ne osjećaš da si ti taj koji je nešto visoko uzdignut, da si najbolji, da si onda ah i Allah te sakrio, Allah je te prikrio i zato Allah voli onog roba koji prikrije mahane koga, svoga brata muslimana. Jer Allah tu tvoje prikrio i sakrio. Budi ti, znači, od onih, to je, znači, plod, odmah spoznaje tog imena da ti ahi isto tako prikriješ kada vidiš brata da je, ne da ideš sva usta pričaš šta i taj brat to radi, Bože sačuva, ja zar mogu to raditi, ne ahi, to nije od dedeba, to nije od islama, to nije znači od onoga što je podučio poslanik ummet da ideš da pričaš na sva usta, nego je tvoje da ga savjetuješ da ga posavjetuješ, je brate, boj se Allah, stani, pogledaj, znači ukažeš mu neke, daš mu smjernice, a ne da se raduješ njegove propasti, nego trebaš pritrčati, da mu pružiš ruku, da ne dozvoliš da se utopi, svojim grijesima. Razumijete? I ovakve postupke koje je poslanik sallallahu njih wasallam činio, kako je odgajao prvu generaciju, on su uspjeli. Međutim, danas je došla generacija koja se samo, znači, imenom, imenom e, kiti i misli i smatra da je od sebenika poslanika sallallahu od wasallam, a u suštini, braćo, kada pogledamo naše stanje, naše stanje, daleko smo. Daleko smo. Možemo izgledati vanštinom u nekom domenu Razumijete? Čim progovorimo, čim malo počnemo jedni s drugim komunicirati, družiti se, posjećivati, putovati, jedno putovanje, dva putovanja, tri putovanja, mi se upoznajemo, vidimo kakvi smo. Kada dođe biznis, posao između nas, opet se upoznamo. Osim onih kojima se Allah Đelešanu smilovao i uputio, pa su osjetili nur ove vjere ovog dina Islama, pa su postali čestiti od onih koji vrlo, vrlo, znači kalirum in kalir, malo od od malog broja je takvi danas. Zato se kaže, osim onih kojima se Allah smilovao, mi osjećamo da smo snaga, da imamo, a pogledajte, da smo snaga, da smo jedinstveni, da smo onome čovjek poslanik sa Allahu alijih je bio, tek tada bi osjetili jačinu i svega onoga što su doživlja, doživljavali ashabi, smo se udaljili od prakse poslanika sa Allahu alijih veseleme, teoretski puno pričamo, puno se kitimo, puno napadamo, ukazujemo u stvari šta smo učinili da se mi odgojimo da mi budemo zaista, da kreneš od sebe, sebe izgradiš ekstra, super, zatim odgajaš drugog. Zatim drugom ukazuješ, drugog e, kritikuješ, drugog upozoravaš. A nisi sebe odgojio, preskačeš sve i onda lupaš o nečemu što nikad u ne bi trebao, niti ti priliči da ti pričaš o tome. Da pričaš o tome, razumijete? Ali čovjek kad se vrati na svijest Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu veličinu, čime prijeti, kakav treba biti i da se ne uzdiže, da se smatra najslabijim muslimanom, kako kaže Hasan al-Basri, kad je upitan šta je skromnost, pa su počeli da daju definicije skromnosti, ovo skromnosti, ono, pa njega gledali u čošku sjedi, pa kažu, Ebu Abdillah, reci nam šta je skromnost, šta ti smatraš šta je skromnost, kaže skromnost, jahi, da izađeš na ulicu, da svakog muslimana smatraš boljim od sebe. To je definicija skromnosti. A ti, kakva je tvoja definicija skromnosti? I moja. Da se osjećaš da si najbolji i da niko bolji od tebe nema. I samo kritikuješ. A nikada ne dozvoljavaš da budeš kritikovan. Da se ukaže, znači, tvoja slaba tačka i tvoje slabe stvari koje imaš kod sebe. A to su parametri koje danas sam znači nedostaju. Zatim, Enes ibn Malik radi Allahnu kaže, hadis bježi Tirmizi, bilježi imam Ahmed Darimi, a šeh Albani, Rahmetullah Ali, kaže da je hadis vjerodostojan. I ovo je jedan veliki hadisa poslanika sallallahu alijih veselem. Kaže, čuo sam poslanika sallallahu alijih veseleme da kaže, opet hadis kudsi, da je kazao uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, o sine Ademo, dokle god budeš me molio i dok se budeš nadao, ja ću ti praštati grijehe, ma koliki oni bili. Allahu Niko to ne može uskrati. To pripada samo Allahu, dragi brate. Mao kako je se osobi radilo. Mao kakvom veličini kufra, širka i ostalo. Ah, i niko ovo ne može zapečeti. Šta god da čovjek radi, ako bude zavapio, ako bude zamolio, istinski stao i pokajao se uzvišenom Allah, on samo prašta, niko drugi. I tu mogućnost mu je Allah Želešanu dao sve dok duša ne dođe, znači da izađe. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi wasallam i kaže neću se obazirati na to. Znači Allah Đelešanu se neće obazirati na veličinu tih grijeha, na količinu tih grijeha, kakvi god da su, koliki god da su. Samo ako budeš molio, samo ako se budeš nadao ću ti oprosti, ja ću ti oprostiti. Razumijete? To je veličina Allaha subhanahu wa ta'ala, ali s druge strane ukazuje na njegovu neizmjernu dobrotu i milost prema nama. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, o sine Ademo, su govori Allaha subhanahu wa ta'ala, kada bi tvoji grijesi doprli do nebesa, subhanallah. Ovo neki kažu učenjaci sahab, da se misli na ove oblake kišne koje vidimo, drugi kažu da je to sve ono što gore, znači misli i potkriva ovo dunjaličko, dunjaličko nebo. <clears throat> a potom ti od mene zatražio oprost, ja ću ti oprostiti. E sad znam se, Subhana, koliko možeš svojim pogledom obuhvatiti prema nebesima i da su to sve grijesi koje si učinio. Ne ono što je srce preklo tame, malo razumijete, neće čovjek raditi grije, grije, grije, a da taj grije neće, onaj biti tačka crna njegovom srcu, dok njegovo srce ne prekrije tama, razumijete. To srce, znači relativno malo, i čovjek opet misli, subhana šta smo može Allah Đelšanu oprostiti. Zamislite je to srce poput nebesa. Jer Allah Đelšanu kaže, toliki grijesi kada bi bili. A ti me zamolio da ti oprostim, ja ću, ja ću ti ih oprostim. I opet kaže, i neće se obazirati ni na šta, na te grije kakva su, znači koliki su, samo iskreno dođi, pozovi, ja ću ti se, ja ću ti se odazvati. Zatim kaže Allah Đelešanu, to su hadis poslanika sallallahu alihi wasallam, o sine Ademov, uistinu da mi dođeš sa količinom grijeha koja bi ispunila prostor zemlje. Allahu Prostor zemlje. Kada bi došli i stali pred Allaha Đelešanu sa tim grijesima, koliko je, znači zemaljska kugla, i sretneš me, a nisi mi ništa smatrao ravnim. Nisi mi širk činio. Znači imaš te upod širka ja ću ti doći sa tolikom količinom oprosta, makfireta, razmislite. Kolika je zvanska kugla, kolika je zemlja ahi, da su to sve tvoji grijesi, da nisi Allahu Đelešanu širk činio i stao pred njega, Allah Đelešanu će ti doći sa tolikom količinom makfireta i oprosta. Hadis je vjerodostan, kao kaže šeheh Albani, rahmetullahi ali Sa zamisle, znači, kako čovjeku nam može pasti izgubiti nadu Allahu te barek tala milost. I zato je to zabranjeno. Zato je to veliki grijeh. Da izgubiš nadu Allahu milost. Pogledajte Allahovog oprosta koliki je. Koliki je njegov makfiret i rahmet. I ti izgubiš nadu. Kažeš ko će mene oprosti. Ahi, pokaj se, iskreno, stani pred Allaha, donesi čvrstu odluku, nikad više niješ rati ono što si radio, Dru se sa dobrima, uči, izučavaj, okreni se ka Allahu subhanahu wa ta'ala, zaboravi prošlost, Allah subhanahu wa ta'ala će ti dati lijepu budućnost, a najljepše od svega toga, ahi, šta? Husna. A to je džennet, ozijade i više od toga, to je gledanje Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Ma u kakvom se stanju radilo? 150 godina da čovjek živi u širku kufru, nevjerstvu, i da trenutak dođe da se pokaje, vrati Allahu i Allah Đelšanom uzme dušu, on je dženetlija. I on će imati dženet i imat će husna, imat će gledanje u Allaha te bareke što je najveća nagrada stavnika, stavnika dženeta. Nešto znači duše, duše žude. Zatim Allah Đelešanu od plodova spoznaje velikog imena El Berru Rahim, da je on dobročinitelj svoje nezmjene dobrote i milosti je obećao da će nagraditi dobročinitelje džennetom. Njegovo subhanovo wa obećanje je istina i zato će se vjernici radovati kada uđu u džennet i ne samo to dozivat će stavnike vatri da pitaju da li su oni zatekli ono što je njima obećao Allah Đelešanu. Allah Đelešanu je obećao vjernicima, iskrenim vjernicima, koji se dozovu Allahu i poslaniku Muhammedu a.s. da ih očekuje džennet. Duše su povjerovale, duše su krenule putem istine, putem znači jasnog puta, pute na kojem je bio Muhammed alaihi salatu wasalam, zatim i očekuje da Allah Đelešanu ispuni svoje obećanje, to je džennet, kuća uživanja. Oni koji su glave okrenuli, Allah Đelešanu je obećao i njegovo obećanje je istina da će takvim džehennem napuniti. Takvim poput njih koji glave okreću, ne žele da krenu istinom, putem istine, putem poslanika Allahu alijih veseleme, tako da će doći do razgovora između stanovnika dženneta i stanovnika vatre da će jedni drugima, odnosno da će se vjernici ponositi kako su zatekli Allahovo Đelešanu obećanje da je istina. Pa će pitati njih da li ste vi zatekli ono što je vama Allah obećao da je istina. Kaže Allah Đelešanu suri Al-Araf u 44. ajetu ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا pa će stanovnici dženneta dozvati stanovnike džehennema i kazat će im zaista smo mi našli da je obećanje našeg gospodara istina pa nakon toga fehelu va'ade rabbukum a da li ste vi zatekli da li ste vi našli ono što je vama Allah Đelešanu i vaš gospodar obećao šta će reći stanovnici džehennema kažu kalu naam zaista će odgovoriti da i mi smo isto tako naši. Zatim kaže, فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين pa će glasnik povikati u tom trenutku neka je Allahovo proklestvo nad onima koji su nepravdu sami sebi učinili na zulumčarima glasnici na Dunjaluku bili, Allahovi pozivači, od vjerovjesnika, učenjaka, daija, pozivača, oni se pravili gluhi, slijepi i njemi, nisu htjeli da krenu, a kad dođe istina, kada dođe jedna grupa u, kuću uživanja i druga u kuću azaba i kazne, kada jedni zateknu Allahovo obećanje da je istina, zateći će i ovi drugi da je Allahovo istina, obećanje isto tako. Međutim, razlika, ovi su finaim, u dženevskim uživanjima, ovi fija azabil džahim, u žestokim, teškim azabima džehennema, da Allah Đelešanu sačuva. Zatim Allah Đelešanu kaže u sure Zumer 74. ajetu, opisujući vjernike kako su zatekli to stanje i kako su oni reagovali kada su vidjeli znači dženevska uživanja. Allah Đelešanu kaže وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ Hvala Allahu Đelešanuhu jedinom stvoritelju koji je ispunio svoje obećanje koje nam je obećao koji nas je nastanio u dženevska prostranstva, gdje god mi hoćemo. Zatim kaže, da me eđur amirin. i zaista je to, zaista, zaista, najveća nagrada svakog trudbenika koji se trudi na Dunjaluku. Svakog dobročinitelja, Habibi. Ne možeš biti trudbenik ako nisi dobročinitelj. A dobročinitelj je svaki onaj koji radi dobro djelo. I to će biti rezultat svega toga, ahi da se zahvališ na dženevskim uživanjima koje si Allahovom voljom iz njegove milosti, iz njegove dobrote činio na Dunjaluku, pa te je nastanio u tim dženevskim ljepotama, dženevskim znači uživanjima, pa mu se zahvaljuješ i zahvaljuješ mu se znači nakon ulaska u dženevska prostranstva. Zatim Mala Đelešanu kaže da on zaista voli od plodova spozna imena El Barru Rahim, da on voli dobročinitelje. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ U suri Bekare 195. ajta Allah Žešan kaže i dobročinstvo činite, dobra djela radite. Zaista Allah voli dobročinitelje. Ihsan je i prema Allahu i prema stvorenjima. Zašto? To što kaže poslanik sallallahu alihi wasallam kada je upitan šta je to ihsan, dobročinstvo, šta je odgovorio poslanik? Da obožavaš i vjeruješ u Allaha kao da ga vidiš, ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. To je ihsan. To je najveća mrteba, najveća deređa onoga tvog duhovnog uspona, uzdizanja dunjalku koji možeš doživjeti u obožavanju Allaha te bareke, te bareke ve ala Da nas Allah počasti da budemo takvi. Zatim, dobročinstvo ovo može biti nekada lađi obavezno, nekada može biti mustahab. Nije to hoću, neću. Nego Allah te obavezao na to. I moraš to učiniti Ako budeš radio, Allah te nagrađuje. Ne budeš radio, Allah te kažnjava. Allah te kažnjava za takav propust. Razumijete? I nije, draga braćo, kazati ja sam dobročinitelj. Tek tako. Ja sam ohsin. Ja sam dobar. Dobročinstvo Allah Đelešanu obrazlaže i ukazuje šta je to dobročinstvo. Kaže Allah Đelešanu Lejse li birre en vudžuhekum qibele li mešriki magrib. Ovdje bir. Učenjaci kažu da je sidko, iskrenost ta pokornost. Što bi značilo? Nije tvoja iskrenost da svoje lice okrećeš istoku i zapadu. Razumijete? Kao izgovara izgovaranje šehadeta. Okrene se prema kibli, ti si mašala. Nije to. Allah ne traži samo to od tebe. Allah ukazuje šta je zaista prava iskrenost, šta je zaista prava pokornost, šta je zaista pravo dobročinstvo, istinsko dobročinstvo. Pa nastavlja pa kaže وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ali prava istinska pokornost, prava istinska iskrenost je oni koji vjeruju Allaha i sunji dan. Pa kaže nakon toga u meleke, u vjerovjesnike, izdvajaju od svog dobra, svog imetka za svakog siromaha, za svakog siromašnog rođaka, za svake e, ljude koji su miskini, koji su potrebni ahi, koji kaže Allah saburaju kada ih nedača zadesi, koji obavljaju namaz, koji daju zekat, sve to Allah Đelešanu ukazuje na iskrenost. Na kraju, kaže Allah Đelešanu, kada nabrajate kategorije, zaista su to oni koji su iskreni. To su iskreni. U svojim tvrdnjama su pravi vjernici između ostalog što Allah šano navodi tu, opisujući one koji su zaista pravi muhsini, oni koji obavljaju namaz i daju zekat, razumijete? Koji saburaju kada te nedaća snaži, ne da kažeš Bože što si mene odabrao, što mene iskušavaš, nego i kada te je zadesla nedaća belaj, saburaj na tome, izdrži, jer znaš, je Allah ti obećao da nema dženeta bez iskušenja, nema dženeta bez iskušenja. Nema vjere bez iskušenja. Onaj koji misli da će živjeti ekstra super, znači, kada kaže Amen tu billah, vjerujemo Allaha Đelešanuhu i da mu je to oznakova <clears throat> da je na pravom putu kada nema iskušenja on se vara i zavarava nego oznakova da se na pravom putu i tvoje iskušenja Allah te iskušava, Allah te čisti, Allah te uzdiže, Allah ti oprašta, Allah želi ti hajr, a te čisti jahi, ako ništa Kaže poslanik, nećete pogađati belaji i ne da će na sve dok ne budeš hodio zemljom čist od grijeha. Pa kada se očistiš, a ponovo te ne da će i dalje nastale znači pogađati, nije samo to. Ali kaže se u hadisma da nakon svega toga dolaze deređat, podiže tala deređe, uzdiže tala Đelešanu. Jer ako ima neko da je bio bezgriješan, ko je? Muhammed Ali salatu Šta je snašao poslanika sallallahu alaihi wasalam? Progoni, ranjavanje, razumijete, sve najgore stvari su ga zadesle u mekanskom periodu. U Medijenskom, kad je dobio islamsku državu, kad je dobio vlast i snagu, izgubio je na uhudu. Sebe u mashaba koji nisu poslušali njegovu naredbu. Razumijete? I to je pogodilo poslanika sallallahu alihi wasallam kao nedača. Ali s druge strane, velika pouka za sve generacije koje dođu, da pridržavanje suneta, slijeđenje suneta poslanika sallallahu alihi veselem je uspjeh spas i pobjeda. Onaj koji oskoči i ostrani i ode u zabludu na stramputu su daleko od suneta, a ah, i prijeti mu, prijeti mu nedača i belaj od strane Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Zatim dobročinstvo je jedan od najvećih esbaba ulaska u dženetah. Najveći uzrok koji vodi ka dženetu. Dobročinstvo je najveći uzrok koji te vodi u džennet. Kaže Allah Đelešanu u suri Al Imran 92. majetu Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun Nećete Ovdje Allah Đelešanu kaže Len tenalul birra Nećete postići dobročinstvo U prijevodu značenja. Dobro, nije tako Znači, treba se kazati, većina mu fesira kaže imam taberi Ovdje bir kažu nećete ući u džennet sve dok ne budete udjeljivali ono što volite. El bir ima značenje u ovom ajetu dženneta. Nećete ući u džennet sve dok ne budete udjeljivali ono što najviše volite. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ a ništa nećete udijeliti da Allah ne bude znao i da nema znanje o tome. Razumijete? Što znači da nećeš ući u džennet. i ti možeš postići džennet dok ne budeš udjeljivao ono što voliš. Kad tada e, Rahmetullah Ali kaže za značenje ovdje nećete da zaslužiti najveću nagradu, a to je džennet sve dok ne budeš udjelio svog imetka ono što najviše voliš i čim ti tvoja duša žudi. Da je to značenje. Zatim e, poslanik sallallahu alihi veseleme pojašnjava u hadisu gdje kaže Inna sitka jehdi ilal birri wa inna birre jehdi Zaista iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo bir jehdi je Ilal Vodi ka džennetu. Što znači da je dobročinstvo sebe uzrok koji te vodi jahi prema džennetu. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna sidiqa." I čovjek neće nastojati da govori istinu sve dok ne postane sidik, sve dok ne postane istinoljubljiv. To Allah Đelešanu voli i vjernici vole i ljudi vole siske, ne vole onoga koji petlja, koji laže. I vidjet ćete čemu vodi laž, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa inal jehdi al fujur." laž, uistinu laž vodi razvratu. Zamislite jedna laž, fuđur, fuđur, razvrat u svakom pogledu, jedna laž, druga laž, treća laž, zato je laž veliki grijeh. Ni u slučaju ne smije biti vijenik taj koji ima tu osobinu kod sebe, mora je ostraniti, ne smije lagati, makar mu život bio pitanje, razumije. posebno znači kada su u interesu naše međusobne veze između muslimana, ne smiješ lagati, ahi, nemaš opravdanje za laž, nikada ni u kakvom pogledu. Laž je zabranjen ili zabranjena strogo veliki grije Kaže poslanik sallahu alihi wasallam wa innal fuđure jehdi ilan nar. A taj razat, pogledajte gdje laž vodi, vodi u razat, a razat vodi ka vatri, u vatru. Pa poslanik sallahu kaže wa inna rađule la yakzibu hatta ba inda Allahi kazzaba. I čovjek neće prestati da laže sve dok ne bude upisan kod Allaha kao najveći laživac. Da lađe lišanu sačuva takvih osobina. Nama je dokaz ovdje na birre jehdi i dženne. Zaista dobročinstvo vodi ka džennetu i znamo, znači kako smo kazali, vas spoznaje ovoga velikog imena jeste da je jedan od najvećih uzroka koji te vodi ka džennetu i u džennet dobročinstvo. Zatim dobročinstvo, draga braćo, je sebe sebeb, pogledajte ovaj sebeb, sebeb da ti Allah dželevala produži život. Dobročinstvo je, znači, sebeb, uzrok da ti Allah Đelešanu produži život. Šta znači produžiti život? U hadisu koji bilježi Ibn e, Mađe, Ahmed, a šeh Mešhur Hasan kaže da je ovaj hadis dobar. Zatim ću navesti e, hadis koji bilježi imam Tirmizija, Albani kaže da je dobar. An Sauban, kala Rasulullahi sallallahu alihi wasallame, la jezidu fil umri illa bir. Život može produžiti samo dobročinstvo. Život može produžiti samo dobročinstvo. Pa kaže poslanik, wala jeruddul qadare ila dua. A sudbinu ne može izmijeniti, promijeniti osim osim dova. Pogledajte treće stvar u hadisu, kaže poslanik sallallahu seleme ve inna la yuhramu rizqa bi I čovjek će biti uskraćen rizqa s grijehom koji počini. Tvoje griješenje, ahi, prouzrokuje da Allah Đelešanu podigne rizik, da ti uskrati rizik. A dobročinstvo prouzrokuje ti Allah Đelešanu produži život. A dova iskrena koju učiš prouzrokuje da izmijeni ili promijeni kader Allaha te bareke, te ve ta'ala. Zatim u drugom rivajtu kod imama Tirmizije kaže poslanik sallallahu alejhi ve La irudul qada ila du'a wa fil umri illa Sudbinu ne može promijeniti osim dova. Osim dova a život može produžiti samo dobročinstvo. A život može produžiti samo dobročinstvo. Učenjaci kada govore <clears throat> prvu stvar, znači život ne može produžiti osim dobročinstva. Ah, imaš čovjeka koji živi 80 godina i drugog čovjeka koji živi 80 godina. Allah Đelešanu je podario beričet ovog vjernika, muhsina, dobročinitelja koji radi čitav život dobročinstvo, hajr, i imaš ovog drugog koji ne radi ništa od toga. Ovaj je svoj život iskoristio kao deset osoba poput ovog, znači koji ništa nije uradio. Razumijete? To je znači, kako pojašnjavaju, da Allah Đelešanu podari bereket u vaktu, u vremenu. Danas ti na posao i druga osoba odoje na posao, razumijete? Ovaj uradi more stvari, ovaj drugi ne završi ni dvije stvari. Nema to. pa još mora pet dana utrošiti na istu stvar. Razumijete? A tebi je Allah podario beričet u tvom vaktu, znači u jednom dan da to završio. Na to se misli, znači da beričet vremena će ti Allah Đelešanu podariti tvojim godinama. Tako da ćeš pogledati imam nevevi, koliko je, znači kratko živio, što je ostavio iza sebe, od dijela. Danas ljudi žive stotinu godina, ne napišu dva dijela, tri dijela, razumijete? Niti imaju beričeta u dijelu koje je napisao. Svatate. I tako, znači, svi drugi, Allah Žešan te nadahne, podari ti beričet, da iskoristi svoje vrijeme, dati blagodati i tako da ćeš to imati na ahiretu, kao što je neko da je živio nakon tebe, ti trideset 30 godina živio pa si ali si toliko stekao, znači svega toga beričeta, a ona je 60, 70, 80, 100 godina nije, znači, našao od tog dobročinstva. Zatim dova, kako je prenešena u hadisu, znači da sudbinu ne može izmijeniti osim dova, učenjaci kažu ova dova ovdje je poput rukije. Čovjeka zadesi mu sibet, jel tako? Zadesio ga je mu sibet, on se vrati da dovi Allahu Đelešanu uči rukju, sam sebi uči rukju i Allah ostrani to od njega. Razumijete, taj sibet koji se spustio, dešava se, ali je dova ta koja je uzrok da taj mu sibet ode. Mijenja se stanje. Razumijete? Tako da čovjek koji se pripremi, kao što je došao kod Ebu Hurera Djelanhu, da čovjek koji želi da ga Allah, da mu Allah usliša dove i da ga pomogne u teškoćama i nedaćama, neka mnogo uči dovu u rahatluku. U stanju, znači kada ima sve super, tada kad se sjetiš Allaha Đelešanu, Allah Đelešanu ćete se sjetiti u tvojim nedaćama. Što znači da se uči na vrijeme dovu koja je prouzrokovala da se to stanje, da se to stanje izmijeni. Ili imate rivajet Ahmeda, gdje kaže poslanik sa seleme da Allah neće nakon dove dati jedno jedno od tri stvari. Prva stvar, a da je neće odmah uslišati kada učiš dovu. A druga stvar kaže da neće tom dovom ostraniti neku nedaću. Ostraniti neku nedaću. Znači kader, Allah je propisao taj kader, tu nedaću. A ta dova, znači ili će ti automatski Allah uslišati, odazvati se, ili će ta dova izmijeniti stanje nedaće koja, koja je upućena ili koja je određena, znači da se desi. I treća stvar, ili će Allah Đelešanu ostaviti za sudnji dan, za sudnji dan kad ti bude najviše trebalo. Zato ljudi ne treba požuruju kada dove, dove, kad dovio sa nema ništa ah, i mudrost Allaha Đelešanu, pogledaj tog hadisa, ili će ti ušati odmah, ili će ta nedača spriješiti neki kader, neku nedaču koja se spušta, ili će ti Allah Đelešanu ostaviti za sudnji dan kada bude se najviše, najviše obradovao toj dovi. Zatim imamo od podova da je dobročinstvo uzrok draga braćo prijateljstvu istinskom bratstvu. To je jedan najveći onih stvari koje mi priželjkujemo. A vi kad daš hediju poklon nekome, što to prouzrokuje? Ljubav, zavoli Zavolite osoba. Kad želiš da popravi stanje, daš poklon, učiš neko dobročinstvo, ne moraš samo davati. Pitaj ga i nazovi ga kako se šta se pošalju poruku. Razumijete? Pitaš, kad čini se ti interesi za njegovo stanje, on misli i vidi, znači osjeća da se ti brineš o njemu. Kad ga zapostaviš, kad ga ostaviš, ah i nema, nema od tebe koristi. Nema od tebe koristi. Tako da ovo dobročinstvo u svakom pogledu od dijela, znači kako smo kazali, e, da li bilo imovinskog stanja čovjek nekoga pomogne riječima, da ga upita, da ga zijareti, da mu pomogne, da skloniš nešto sa puta što komši smeta, to će prouzrokovati međusobne odnose, ekstra, super, promijenit će stanje društva, što znači da ljudi trebaju činiti dobročinstvo ako žele da se izmjeni stanje, a dobročinstvo je bil maruf, naređivanje na dobro i odvraćanje, odvraćanje od zla. Allah Đelešanu kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقُوَا وَلَا Šta? Potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti, nemojte se potpomagati na neprijateljstvu i griješenju. Allah Žešan to zabranjuje. Danas, dragi brate, kada hoćeš da popravi stanje, mora se potpomagati na dobročinstvu i bogobojaznosti. Jedan drugog da guraš, da pomažeš riječima, djelima i slično. Ali ne mora neprijateljstvu posebno će muslimanskim redovima, ne svjedoči na prijateljstva, griješenja, da pozoveš nekog da radi grijeh ili da misliš da radiš hajra, u stvari prouzrokovo si grijeh i da je to jedna vrsta grijeha, griješenja prema Allahu Đelešanu. Tako da Allah Đelešanu ukazuje šta treba vijenik od sebe da ima, a to je da uvijek nastoji da se potpomaže sa svojom braćom muslimanima na dobročinstvu. Pogledajte šta je, znači, od plodova spoznaje imena Allaha Đelešanu da je dobročinitelj da je dobročinstvo sebe da zemlja kada bude savladana, kada je bude prekrio fesad i nered i razvrat, da je dobročinstvo e, sebeb i uzrok da se zemlja vrati u ono stanje sa kojim je Allah Đelšanu zadovoljan. Omer radijalanu jedne prilike i kazao, plašim se da će izgrađena naselja, izgrađena naselja i naseljena naselja zadesiti propast, uništenje, da će se srušiti, uništiti. Pa su ga upitali prisutni kako, kaže, možeš tvrditi da će ih zadesiti, znači to, a u stvari ta naselja su izgrađena i nastanjena. Pa kaže, kada bude veći broj, veći broj oni koji čine fesadi, nered od dobročinitelja. Kada bude veći broj oni koji čini nered i fesad od dobročinitelja. Što znači da je uvijek društvo u opasnosti ako u njemu e, provladava svataš e, postotak oni koji nisu na istini, koji ne pozivaju ka dobročinstvu i dobrim djelima. I to je opasno za sve. Ali kada bude veći broj oni koji naređuju na dobro, rade dobro, dobročinitelji pravi, istinski, tada će zemlji znači da dođe procvat. Uredit će se zemlja, ureće će se sistem, doće blagostanje i ovo i drugi znači argumenti ukazuju dragi brate da nije znači vjera samo da se čovjek odvoji u džamiju da samo se prihvati tekije i mjesta gdje će Allahu Đelešanu i badetovati nego je vjera jedno nešto što je cijelo univerzalno zvijezano za sva vremena, sve prostore i nešto što uređuje sistem i život svakog čovjeka, pojedinca, društva i zajednice. Razumijete? Tako da Allah Đelešan kada je učinio halifom na zemlji, učinio je tog halifu da uredi zemlju i sistem i način življenja. Razumijete? Nije znači da se digne ruke, da se dignu ruke od toga, nego Allah traži od nas da svi mi koliko smo mogućnosti doprinesemo da se stanje popravi, da se stanje izmijeni iz lošeg na dobro, a to je, draga braću, znači jedan od tih puta dobročinstvo, dobročinstvo koje Allah Đelešan naređuje svima nama u svakom pogledu u vjersko, u popravljanju znači svakakvih zabudili stvari, zatim mahi, dobročinstvo, da doprineseš da se država uredi sistem, da se e, dovede onako kako treba, da ti doprinosiš znači svojim riječima i svojim djelima. Ne da se podvajaš, ne da se izdvajaš, da se čahuriš, da optužuješ, da sve drugo znači koriš i govoriš nije u redu, ti šta si ti učinio, šta radiš? Šta radiš da popraviš društvo? Da popraviš zajednicu, da nestane alkohola, da se iskorijeni alkohol. Šta se učinio se droga, isto tako znači iskorijeni. Letkom, pričom, da, da ukazuješ koliko je to zlo za društvo. I sve druge stvari koje uništavaju ovu zajednicu i ovo društvo ovdje gdje se mi nalazimo. Razumijete? Znači, neko je u domenu, može učiniti, neko nije. Ali ne smije šutjeti, ne smije znači biti onaj koji se povući, ograti. Sva druga, znači, e, sve druge stvari koje narušavaju ovaj sistem, ovaj sistem